مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإخوانه من الأنبياء والرسل وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا نقرأ في هذا الكتاب المبارك النافع senantiasa kita masih ya membaca kitab ya yang diberkahi insyaallah dan Wah. bermanfaat وهو كتاب السنة من سنن أبي داود رحمه الله yaitu kitab sunnah dari sunan Imam Abu Dawud rahimahullah ووصلنا بالق- في القراءة إلى قوله باب في التفضيل dan kita ya sampai sekarang ya, bacaan dari hadisnya kepada bab di dalam mengutamakan itu para sahabat. Ai at-tafdhil baina as-sahabah. Ya ini maknanya mengutamakan di antara para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. مسألة الصحابة عندنا مسألة عقيدة ودين permasalahan pembahasan tentang para sahabat ini merupakan termasuk perkara masalah akidah dan agama يترتب عليها الهدى أو الضلال dan berakibat konsekuensi di sini dalam permasalahan ini itu mengenai petunjuk dan kesesatan فليست مسألة فرعية bukan ya di dalamnya permasalahan yang sifatnya cabang saja wala mas'alah ikhtiyariyah in syi'na akhadna biha wa in syi'na taraknaha bukan masalahnya di sini pilihan kita jika ingin kita ambil jika tidak kita ingin kita tidak mengambilnya meninggalkannya bal hiya min usul dinina bahkan ini termasuk permasalahan pembahasan sahabat pokok dari agama kita ومرتبطة بكتاب Allah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam dan berkaitan dengan ya, kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وسأحاول أن ألخص أهم مسائل هذا الباب dan saya akan berusaha mencoba meringkas ya dari bab-bab yang terpenting di dalamnya. تتلخص مسائل هذا الباب فيما يلي Dan ya menjadi diringkaskan di dalam permasalahannya tersebut sebagai berikut. المسألة الأولى في عدالة الصحابة Permasalahan yang pertama tentang adalah kredibilitas ya para sahabat semuanya. فالصحابة kulluhum udulun bila istithna radhiyallahu anhum karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya mereka manusia yang udul yang adil jujur terpercaya addalahumullah fi kitabih wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih dan Allah mengelompokkannya di dalam kitabnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya hadisnya وأجمع على عدالتهم أهل السنة من المسلمين سلفا وخلفا Dan para ulama dari zaman dahulu dan sekarang ya menjadikan mereka memang manusia yang memiliki kredibilitas yang ya terpercaya. ولم يخالف في هذا إلا أهل البدعة كالرافضة والخوارج والمعتزلة Dan tidak ada yang menyelisihi di dalam permasalahan ini kecuali ya kelompok Syiah Rafidah dan Mu'tazilah. فقد رضي الله عنهم ورضوا عنه Dan sungguh Allah telah meridai mereka dan mereka meridai Allah Azza wa Jalla.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 akan terjadi dengan mereka وقال تبارك وتعالى في الآية الثالثة dan نعم. Allah تبارك وتعالى mengatakan di dalam ayat yang يعني يعني اذكر الايات هذه الايه الثالثه اه ah, ايات ketiga إيه. لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل أي فتح مكة Ya ini tidak sama orang-orang yang menginfakkan hartanya itu dari orang-orang yang setelah ya penaklukan kota Mekah. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا Dan mereka adalah orang-orang yang lebih utama ya dan orang-orang yang berinfak dan berperang ya dari pada orang-orang yang setelahnya itu dari Fatul Mekah tadi. Sahabat. وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة Namun Allah menjanjikan seluruh mereka itu dengan surganya. فالذين آمنوا قبل فتح مكة والذين آمنوا بعد فتح مكة كلهم في الجنة Jadi para sahabat yang beriman ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebelum penaklukan kota Mekah dan yang sesudah penaklukan kota Mekah itu mereka seluruhnya ahlul jannah. الآية الرابعة Ayat yang keempat قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم yaitu Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya itu keras terhadap orang-orang kafir dan mereka ya penyayang dan rahmat dengan sesama mereka yang mukmin. وقد عقد الخطيب الحافظ الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية Dan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Kifayahnya mengikatkan satu pembahasan بابا في عدالة الصحابة وذكر بعض الأدلة adab adalati ha. sahaba ha. yaitu bab tentang adalah kredibilitas para sahabat radhiyallahu taala anhum al mas'alatu tsaniyah permasalahan yang kedua fi fadlihim tentang keutamaan mereka fa ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalu hadhihi al ummah Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling afdal dari umat ini. جملة وأفرادا Baik secara umum mereka atau secara pribadi mereka. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dari jalan ya Sahih Bukhari dan Muslim dari jalan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم yaitu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebaik-baik ya generasi adalah di masa saya kemudian yang datang setelahnya kemudian yang datang setelahnya wa fi sahihain min hadis Imran bin Husain Dan juga terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ثم الذين يلونهم فذكر ثلاثة قرون بعد قرنه yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda sebaik-baik generasi di zaman saya kemudian generasi ya setelahnya kemudian generasi setelahnya dan Nabi menyebutkan itu tiga generasi setelahnya لو لم يرد في السنة إلا هذا الحديث لكان كافيا في فضل الصحابة على جميع الأمة kalaulah ya dari ya, artinya di sini tidaklah ya, kita mengetahui keutamaan para sahabat melainkan cuma satu hadis ini menunjukkan tentang keutamaan mereka ini sudah cukup bagi kita menunjukkan keutamaan sahabat dari seluruh umat ini فكيف وقد ورد في فضلهم مع الآيات أحاديث كثيرة dan ya telah datang keutamaan para sahabat ini ya di dalam dalil-dalil sunnah itu dengan ayat-ayat yang lain yang banyak فهم خير هذه الأمة في العلم وفي العمل mereka adalah manusia sebaik-baik umat ini ya dari sisi ilmu dan amalannya فحققوا خصال الخيرية كلها dan mereka telah mewujudkan ya sebaik-baik kekhususan ya kebaikan mereka dari umat ini فمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم طالت مدة صحبته atau qasurat walau yawman wahida ya siapa saja dari kalangan mereka sahabat yang mereka sudah bertemu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersahabat dalam waktu yang lama yang lama atau dalam waktu yang singkat walaupun ya satu hari saja atau bertemu dengan beliau melihatnya fahuwa khairun mimman jaa ba'da min at-tabi'in faman ba'dahum maka ini adalah suatu perkara yang paling baik dan sangat utama daripada orang yang datang setelahnya dari kalangan tabi'in dan yang setelah mereka والتفاضل بين هذه القرون الثلاثة على قسمين dan mengutamakan dari tiga generasi ini ini menjadi dua macam <clears throat> القسم الأول فضل الصحابة على التابعين فمن بعدهم جملة وأفرادا itu bagian yang pertama itu keutamaan para sahabat daripada orang yang setelahnya tabi'in ya dan setelahnya secara ya keseluruhannya فلا يكون أحد من التابعين ولو كان عالما فاضلا أفضل من أحد الصحابة maka tidak ada ya dari kalangan tabi'in siapapun yang paling tinggi ilmunya ya bagaimanapun sampai ilmunya sehingga dia bisa mencapai derajat lebih utama dari para sahabat <clears throat> روى الإمام أبو بكر الخلال في كتاب السنة dan meriwayatkan Imam Abu Bakar Al-Khallal di dalam kitab As-Sunnahnya عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah قال لا يعدل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد لا تابعي ولا غير تابعي Tidak boleh disejajarkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang pun baik dari kalangan seorang tabi'in atau yang selainnya. Wa qad dzakara aidan hadza fi kitab usul sunnah Dan juga beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan semisal ini di dalam kitab sunnah beliau. Imam wa Ahmad. anna man sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam aw ra'ah. Aw ra'ahu. Ah. Dan siapa saja yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau cukup melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam walau sa'atan min nahar walaupun sesaat ya dari waktu siang hari atau waktu dari waktu hari فهو خير ممن جاء بعده ولو عمل من بعده كل الأعمال الصالحة. Ya, maka ini adalah mereka paling utama dari siapapun yang datang setelahnya dari orang-orang yang beramal walaupun amalan mereka melebihi dari amalan sahabat ini. القسم الثاني من التفاضل في هذين الحديثين dan golongan yang kedua Ya, sebagaimana datang mengutamakan dari sahabat di dalam dua hadis ini. At-tafadul bainat tabiin wa atba'it tabi'in. Itu mengutamakan tabi'in ya di, di atas ya para atba'u tabi'in. Fa fadlu at-tabi'in 'ala man ba'dahum fadlun min haits al-jumlah wal 'umum. Adapun keutamaan ya generasi tabi'in eh, dan dengan orang yang datang setelahnya ini dari sisi keutamaan secara umum saja. وقد يكون من بعض أتباع التابعين من هو أفضل من بعض التابعين Bisa saja generasi yang dari atba' tabi'in dia lebih utama daripada tabi'in. نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية Dan ya, memperingatkan hal ini, perkara ini, itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah di dalam kitabnya Minhajus Sunnah. وقد قال صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد أي من تشققها وانفطارها وأهوال يوم القيامة Sebagaimana datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bintang-bintang itu merupakan ya keamanan penjaga ya bagi langit apabila hilang bintang-bintang tersebut maka tidak terjaga langit tersebut dari keamanannya dari sisi mungkin langit tersebut ya bisa terbelah dan sebagainya wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun ay mimma qaddarahu Allah mimma sayaqa bainahum Hmm. Adapun saya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjaga amanah terhadap sahabat-sahabat saya. Apabila saya tidak ada, maka datanglah terhadap para sahabat-sahabat saya apa yang telah ya ditakdirkan dan dijanjikan kepada mereka. Wa ashabi amanatun li ummati. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma tu'ad. Demikian juga para sahabat saya merupakan amanah penjaga terhadap umat-umat saya, umat-umat ini. Apabila mereka, para sahabat tersebut tidak ada, maka datanglah terhadap umat ini, ya apa yang telah ditakdirkan kepada mereka dan ya di ya dijanjikan kepada mereka. Wa adillatu fadli sahaba ala sair al-ummah kathira. Dan keutamaan para sahabat atas umat-umat ini itu sangat banyak dalilnya. Al-mas'alatu thalithah. Permasalahan yang ketiga. وجوب اتباعهم والتمسك بهديهم itu wajibnya berpegang teguh ya dengan sunnah para sahabat dan dari petunjuk mereka qala Allah tabaraka wa taala Allah berfirman فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Dan jika mereka beriman dengannya dengan semisal ya apa yang kalian beriman dengannya. Fa tariqul hidayah al-imanu bima amana bihi sahabah. Maka jalan menuju hidayah itu dengan apa yang datang dengannya para sahabat. Wasuluk tariqatihim dan menempuh jalan metode mereka.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 Dan kemudian kami memasukkannya ke dalam neraka dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Dan ini merupakan ya ancaman yang sangat keras, yaitu tidak lain disebabkan meninggalkan perkara yang wajib. وسبيل المؤمنين في الآية هو سبيل الصحابة كما تقدم dan sabilul mu'minin pada ayat ini ya tidak lain adalah jalan para sahabat sebagaimana pelajaran kita yang telah lewat. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض الذي تقدم معكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء وهذا أمر عليكم أي يجب عليكم الزموا نعم sebagaimana sebagaimana juga datang dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu yang juga telah berlalu bagi kita ya hadisnya di mana di situ ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam fa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin alaikum di sini adalah perintah wajib wal imam Abu Dawud lahu kitab ismuhu Masail Abi Dawud lil Imam Ahmad bin Hanbal Dan Imam Abu Daud rahimahullah taala memiliki kitab ya Rasail. Ya, artinya di sini ya tanya jawab Imam Abu Daud kepada Imam Ahmad rahimahullah taala guru beliau. فقال في هذا الكتاب سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل Kemudian Imam Abu Daud mengatakan, saya mendengar Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah يقول berkata, الاتباع الآن هذا تعريف مهم hmm. اتباع mengikuti ini definisi yang penting الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن أصحابه ثم هو بعد في التابعين مخير yaitu mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang datang dari sahabat beliau dan apa yang setelahnya itu bisa dilihat ya, dan diukur ai anna akhdhaka bi hadyi as-sahaba wa ittiba'ihim wajibun la khiyara lak fi anna akhdhaka أن اتباعك للصحابة واجب لا خيار فيه Yaitu ya kamu mengambil untuk mengikuti petunjuk para sahabat ya ini adalah ya, suatu perkara yang wajib. Tidak boleh tidak. بخلاف قول التابعين Berbeda dengan ya perkataan tabi'in. وما خالف هذا فهو ابتداع لا اتباع Barang siapa yang melisihi metode ini maka dia telah berbuat ya bid'ah dan tidak mengikuti. وتقدم معكم في حديث ابن مسعود مع الحلق التي كانت تذكر الله بطريقة مبتدعة Dan juga berlalu ya asar dari Ibnu Mas'ud ya di mana beliau melewati suatu halaqah yang mereka ya berzikir dengan menggunakan alat-alat. فقال لما رآهم ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد Ya, kemudian beliau berkata kepada halaqah tersebut, ya, bagaimana kalian ini? Betapa cepatnya kehancuran ya kalian. هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلى يعني قريب عهد. نعم. Maka lihatlah oleh kalian ini pakaian-pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam masih tersisa dan bejananya masih ada. وأصحابه بينكم متوافرون أي موجودون Dan sementara juga para sahabat beliau masih menyebar dan tersebar di tengah-tengah kalian. فكيف أحدثتم هذه العبادة ولم تسألوا عنها الصحابة Maka bagaimana kalian menciptakan ibadah ini dan kalian tidak bertanya kepada para sahabat? فمخالفة طريق الصحابة هلاك Maka menyelisihi metode jalan para sahabat ini adalah kebinasaan. لهذا قال في أول كلامه ما أسرع هلكتكم Ya, oleh karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan di awal perkataannya tadi, ya, yang saya lihat betapa cepatnya kehancuran kalian. وتقدم معكم حديث ابن عباس عند النساء وغيره Dan telah berlalu juga ya hadis Ibn Abbas di sisi Imam Nasa'i dan selainnya fi munadharatihi lil khawarij itu tentang dialognya Ibn Abbas dengan kaum khawarij qala lahum qol berkata Ibn Abbas kepada mereka laqad ji'tukum min 'ind ibn 'ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yani ali ibn abi talib dan sungguh telah datang kepada kalian anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Itu Ali bin Abi Talib. Artinya saya utus. Utusan dari ya, Khalifah Ali bin Abi Talib. Wa min indi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya datang dari sisi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. وعليهم أنزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم وليس فيكم منهم أحد dan ya diturunkan kepada mereka dan mereka para sahabat adalah yang paling berilmu dengannya tafsir Al-Quran tersebut. Sementara tidak ada di antara kalian keutamaan ini sedikit pun. Wa ala wujub ittiba'i sahabah ajma'al a'immah. Dan demikian mengikuti para sahabat ini para ulama telah ijma' di atasnya. Ka'immatil madhahib al-arba'a wa ghairihim. Seperti ijma'nya imam-imam madhab yang empat dan selain mereka فمما روي عن أبي حنيفة في هذا dan termasuk di Rahimahullah. antaranya itu Imam Abu Hanifah di dalam hal ini رحمه الله rahimahullah taala ما جاء عن الله فعلى الرأس والعين أي يجب قبوله yaitu apa-apa yang datang dari Allah maka ya tidak ada bandingannya itu di atas kepala saya tidak ada tidak boleh ditolak وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين dan juga apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini di atas kepala dan mata saya artinya ini adalah wajib وما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين dan juga apa yang datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal ain artinya ini tidak perlu ditanyakan lagi فجعل اتباع الصحابة واجبا maka mengikuti para sahabat itu adalah wajib ثم قال وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال kemudian Faham. Imam Abu Hanifah mengatakan setelahnya adapun yang datang setelah para sahabat maka mereka adalah ya orang وهذا قوم lelaki dan kita juga lelaki kaum. وهذا قريب من قول الإمام أحمد وهو ثم هو بعد في التابعين مخير. Dan ini juga semisal datang perkataan Imam Ahmad ya dan apa yang datang dari asba'u tabi'in ya itu dan tabi'in itu bisa dipilih. وذكر الإمام مالك رحمه الله وللإمام مالك رحمه الله أقوال كثيرة في وجوب اتباع الصحابة. Dan juga Imam Malik di dalam perkara ini ada perkataan beliau yang banyak tentang wajibnya mengikuti sahabat. فمن ذلك قوله Di antaranya perkataan beliau العلم ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه yaitu ilmu tersebut adalah hakikatnya yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. وأن تعرف ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه Dan engkau berilmu apa yang mereka sepakati dan apa yang mereka selisihi. وليس العلم أن تعرف ما قال فلان أو أبو فلان Bukan ilmu tersebut engkau mengetahui apa yang dikatakan si fulan dan apa yang dikatakan si fulan. <clears throat> وفي كتاب ذم الكلام وأهله للحافظ أبي إسماعيل الهروي Dan ya, Imam Abu Ismail uh, uh, Al-Harawi memiliki dari kitabnya Dhammul Kalam ya dan pengikutnya. Atharun kathira 'an as-sahaba wat tabi'in. Itu athar yang banyak dari para sahabat dan tabi'in. Wa 'an al-a'immah dan para imam-imam Islam. Fa min dhalik di antaranya <clears throat> ma rawahu 'an asy-Sya'bi rahimahullah. Apa yang mereka dari Imam Sya'bi rahimahullah. Sa'alahu rajulun 'an mas'alah. Seorang lelaki bertanya satu masalah. Faqala lahu afta fiha fulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam bikadha. Dia bertanya telah berfatwa ya seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam begini. Faqala lahu anta ta'khudhu bihi ma taqul. Kemudian imam ini mengatakan engkau ya mengatakan demikian sekarang apa yang kamu ambil dari ucapan tersebut. Faghadiba alaihi Syabi. Kemudian ya marah Imam Syabi rahimahullah. Wa ana adhkuru al-qissata bil ma'na. Dan saya sebutkan kisahnya secara makna. Kama anna kalam al-Imam Malik dzakartuhu bil ma'na. Karena sebagaimana perkataan Imam Malik juga saya mengingatnya secara makna. Faqala lahu Syabi anta tahtaj أن أن أن تمد على الأرض ويجلس على صدرك وتقرأ عليك سورة البقرة يعني أنت ممسوس مجنون أقول لك قال فيها صاحب رسول الله وتقول ما رأيك نعم هذا معنى القصة Ya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan kepada lelaki tadi, engkau ya artinya ya lama di bumi, artinya berjalan begini seperti eh, seperti keadaan orang gila. Engkau mengatakan dari perkataan sahabat, sekarang apa yang engkau amalkan? Kata. Ya, dan engkau perbuat dengan perkataan yang tersebut, perkataanmu demikian. وهكذا الإمام الشافعي Demikian juga perkataan Imam Syafi'i. هناك مسائل كثيرة ليس فيها عنده إلا قول الصحابي فيقول أنا أقلده أتبع الصحابي في هذا Yaitu beliau menyebutkan permasalahan-permasalahan yang banyak dan juga beliau mengatakan ya ana aqallid uqalliduhu bima'na attabi'uh yani artinya beliau mengatakan saya menyebutkan permasalahan yang banyak kemudian saya mengikuti pandangan para sah pandangan sahabat tersebut <coughs> wa qala rahimahullah dan berkata juga Imam Syafi'i rahimahullah hum fawqana fi kulli ilm mereka para sahabat di atas kami dari setiap seluruh ilmu wajtihaduhum lana khairum min ijtihadi anfusina Dan ijtihad mereka kepada kami lebih baik daripada untuk diri kami sendiri dari diri kami sendiri. ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا Dan ra'yu pandangan mereka bagi kami itu lebih baik daripada ra'yu kami ya terhadap diri kami. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين Dan Imam Al-Qayyim rahimahullah taala juga mengatakan dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in حجية قول Sahabi min أكثر min 20 wajhan. Yaitu hujahnya perkataan para sahabat lebih daripada 20 ya perkataan pandangan hujjah. hujah. ولا fi بمن min في هذا من ahli al-kalam الكلام ahli أهل الرأي. Dan tidak ada faedahnya atau kita melirik kepadanya dari pandangan dari orang-orang madhab zahiriyah ya yang menyakini dalil secara zahirnya dan selainnya dari ulama ahlul kalam أهل الرأي ذكرتهم Eh, أهل الرأي uh, ahlul ra'i ya dan ahlul kalam يعني طيب لن نتعقبك طيب بسم الله المسألة الرابعة permasalahan yang keempat mengenai sahabat وجوب عفوا قبل المسألة الرابعة sebelum permasalahan keempat ini مسألة اتباعهم في فهم الدين أصل عند أهل السنة permasalahan mengikuti para sahabat di dalam memahami agama ini merupakan asal ya usul ahli sunnah wal jamaah لهذا بدأ بهذا الأصل الإمام أحمد رسالته أصول السنة Dan dengan ini Imam Ahmad memulai usul kitab usul sunnahnya dengan ya perkara ini. Lianna man ahsana wa thabata ala hadzal asl istaqamat lahu baqiyatul usul. Karena barang siapa yang dia kokoh dan benar di dalam usul yang kita sebutkan ini, maka dia akan baik dan benar usul-usul yang selainnya. Fas sahabah اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم Karena para sahabat Nabi Allah telah memilih mereka untuk ya bersahabat dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. فهم اختيار رب العالمين Karena ini merupakan pilihan dari Allah azza wajal. أعمق هذه الأمة علوما Mereka para sahabat manusia yang paling dalam ilmunya وأبرها قلوبا dan mereka manusia dari kalangan umat ini yang paling baik hatinya wa aqalluha takallufa dan mereka para sahabat manusia yang paling sedikit takalluf memberatkan diri dari umat ini kama qalahu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana asar ini dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu faqala al-imam Ahmad berkata Imam Ahmad usulus usul sunnah di sisi kami التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم yaitu berpegang teguh dengan apa yang datang dengannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkudwah mengikuti mereka. فذكر لفظين شرعيين Maka Imam Ahmad menyebutkan di sini dua lafaz yang mulia التمسك yaitu berpegang teguh. وهذا اللفظ مر معكم في حديث العرباض Dan lafaz tamasuk ini telah berlalu bagi kita di dalam hadis Irbad bin Sariyah. واللفظ الثاني الاقتداء Lafaz yang kedua adalah al-i'tida berkudwah. وهذا الحديث اللفظ جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر datang dengan riwayat ya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam iktadu bihadaini rajulain Min berkuduah kalian dengan dua ya lelaki ini itu Abu Bakar dan Umar وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه berkata sahabat mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha seluruh ibadat ibadah apapun yang tidak diibadati para sahabat maka jangan sekali-kali kalian beribadah dengannya wal athar fi hadha kathira ya ikhwan dan athar dalam perkara ini sangat banyak al mas'alatu ar-rabi'ah permasalahan yang keempat وجوب محبتهم وتحريم بغضه أحدهم dan wajibnya mencintai para sahabat dan haramnya men- membenci mereka فلا يجوز لك أن تبغض أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم tidak boleh bagimu membenci satu saja dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ولو كان قد أحدث ذنبا walaupun mereka ada berbuat dosa atau kesalahan. Fahum asra'un nasi taubah. Karena mereka manusia yang paling bersegera bertobat kepada Allah. Wa aktsarul ummati hasanat wal hasanatu tamhu sayyiat. Dan mereka manusia yang paling banyak kebaikannya dan kebaikan yang menghapuskan kejelekan. Wabtulu bimasa'ib 'azimah wal masa'ib tukaffiru dhunub. Dan mereka manusia yang banyak ditimpa ujian musibah dan musibah menghapuskan dosa-dosa. Wahum hadhihi al ummah bi syafa'at nabiyha sallallahu alaihi wasallam fahum ashabuh wa ansaruh wa a'wanuh fahum فهم nasi bi بشفاعته dan mereka sahabat Nabi manusia yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka adalah sahabat beliau yang menolong beliau dan membela beliau. Fa'ala ayyi shay'in tubghidu ahidan min as-sahabah? Lantas dari sisi mana kalian bisa membenci para sahabat? Hadha dalilun ala zayghika wa dalalik. Ini bukti sesat dan menyimpangnya kamu dalam hal ini. Qala sallallahu alaihi wasallam hubbul insa' حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada sahabat Ansar eh, adalah bagian dari iman dan membenci mereka bagian dari kemunafikan. Bughdhum min an-nifaq. Ya. Itu fil hadis kemunafikan. Wa fil lafdh al-akhar dalam lafaz yang lain eh uh, لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق tidaklah mencintai ya sahabat Ansar kecuali orang mukmin dan tidak ada yang membencinya itu melainkan orang munafik. فهذا في حق الأنصار والمهاجرون أفضل منهم كما سيأتي Ini ya haknya bagi sahabat yang Ansar dan haknya dari para, para sahabat yang Muhajirun itu akan datang nanti penjelasannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadis qala Ali radhiyallahu anhu innahu ahdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilayya la yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq. Dan sebagaimana ya wasiat Nabi kepada Ali radhiyallahu taala anhu bahwasanya tidak ada yang mencintai saya kecuali mukmin dan tidak ada yang membenci saya kecuali ya munafik. فكيف بمن أبغض من هو خير من هو أفضل من علي وخير كأبي بكر وعمر وعثمان Okay. فكيف بمن يبغض من هو أفضل من علي كأبي بكر وعمر وعثمان نعم Maka bagaimana lagi orang ya, bisa yang membenci ya yang di atas daripada Ali ya dari Abu Bakar dan Umar tentu mereka lebih utama lagi ya, dengan kemunafikannya. فالواجب علينا محبتهم maka wajib bagi kita itu mencintai mereka. وسلامةُ القلوب لهم dan selamatnya hati-hati kita terhadap mereka. وسلامةُ الألسن dan selamatnya lisan-lisan kita atas mereka. وسلامةُ اللسان تكون بأمور dan selamatnya lisan-lisan kita terhadap sahabat ini dengan beberapa hal. الإمساك عن الطعن فيهم yaitu menahan di dalam mencela para sahabat فمن طعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع ضال dan siapa saja yang mencela satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja maka dia seorang ahlul bidah yang sesat أو سبه أو شتمه mencelanya atau menghinanya والثاني الإمساك عن ذكر ذنوبهم وعيوبهم Yaitu ya, bentuk yang kedua menahan lisan adalah menahan lisan kita dari aib-aib ya terhadap para sahabat dan kesalahan-kesalahan mereka. والثالث من سلامة اللسان نشر محاسنهم Dan bentuk yang ketiga selamatnya lisan-lisan kita adalah menyebarkan kebaikan-kebaikan para sahabat. والرابع من سلامة اللسان عدم الخوض فيما شجر بينهم Yang keempat bentuk selamatnya lisan-lisan kita kita tidak boleh larut ya di dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka. Bal yajibul imsak amma shajara bainahum. Bahkan yang wajib bagi kita kita diam dan menahan apa yang terjadi di antara mereka bentuk perselisihan tersebut. Wa ma waqa'a bainahum amrun qaddarahu Allah li hikmatin 'azimah. Dan apa yang terjadi di antara mereka bentuk perselisihan ini merupakan sudah takdir yang Allah telah takdirkan dikarenakan hikmah. وهم بين الأجر والأجرين Dan mereka ya berada di antara ya balasan pahala dua atau satu dapatnya. مجتهدون في تحقيق مراد الله تعالى Dan mereka ahli ijtihad di dalam ya apa yang mereka terapkan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab Al-Wasitiyah ومن أصول أهل السنة di antara usul pokok ahli sunnah وهذا يدل أن من خالف في هذا فهو مبتدع ليس من أهل السنة Ini menunjukkan bagi kita siapa saja yang melisihi darinya satu saja ini merupakan orang yang bukan dari kalangan ahlu sunnah. قال ومن أصول أهل السنة سلامة ألسنتهم وقلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم Dan beliau menyebutkan bahwasannya di antara usul sunnah ya adalah selamatnya lisan-lisan ya, kita ya dan hati-hati kita ya terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam والإمساك عما شجر بينهم dan menahan apa-apa yang terjadi di antara mereka bentuk perselisihan. وهذا الإمساك هو امتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا dan bentuk menahan lisan kita seperti ini ini dalam rangka berkuduah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana beliau bersabda jika disebutkan artinya diperbincangkan para sahabat saya dari pertikaian atau semisalnya maka tahanlah dan diamlah wa tahrimu sabbihim huwa imtithalun liqauli an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu هو امتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا تسبوا أصحابي Dan juga ya tidak mencela mereka ya, ini bentuk ya kita berkuduah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya ya janganlah kalian mencela sahabat saya وسيأتي معنا الحديث هنا أيضا dan akan datang hadisnya insyaallah ف... فوالذي نفسي بيده dan demi zat yang jiwa saya berada di tangannya law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban sekiranya seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung ya Uhud emas ma balagha mudda ahadihim wala nasifah tidak menyamai infak mereka yang besar demikian walaupun ya satu mud ya dari infaknya para sahabat bahkan setengahnya famadha turid ya miskin Lantas apa yang kamu inginkan wahai miskin? Ayuhal mutatawil ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang lancang terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan talhaqa bi ahadihim qat. Dan kamu tidak bisa menyertai mereka sedikit pun. Walau umirta mi'at sinin. Walaupun kamu dipanjangkan umur kamu, ya umur yang panjang. Wa qatta'ta nafsaka fil ilmi wal ibadah dan walaupun kamu menghabiskan umurmu dengan ilmu dan ibadah wa anfaqta mithla amwal qarun walaupun engkau menginfakkan hartamu semisal harta qarun hum khairum minka bihukmi Allah wa rasulih intaha dan mereka adalah manusia paling baik daripada kamu sudah selesai fa khairul laka an tuhibbahum fatakuna yawmal qiyamah ma'ahum yang paling baik bagimu adalah engkau cintai mereka dan niscaya engkau bersama mereka di hari akhirat, hari kiamat. Unzuru ila hadzal mathal alladhi dzakarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah oleh kalian permisalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Alladhi jaa ba'da as-sahabah, yaitu yang datang generasi setelah sahabat. Anfaqa fi sabilillah, yang mereka menginfakkan harta di jalan Allah. Mithla Jabal Uhud, hadhihi al-kammiyah al-kabira. Semisal gunung Uhud emas. ini besar ukurannya. وَكَثِيرٌ مِنْكُمْ قَدْ ذَهَبَ الْمَدِينَةَ وَرَأَى جَبَلَ أُحُدٍ dan kebanyakan kalian eh, mungkin sudah pergi ke Madinah dan melihat gunung Uhud tersebut. جَبَلْ مِثْلَهُ ذَهَبًا خَالِصًا ya gunung yang itu semisal ya seperti itu emas murni sudah bentuknya. وَالصَّحَابِ أَنْفَقَ مُدًّا مِلْءَ الْكَفَّيْنِ Sementara sahabat hanya menginfakkan ya dua telapak tangan ini atau al mud atau satu telapak tangan mereka infak hakadha yunfiq hakadha laysa dhahaban bukan infak para sahabat itu nak emas bukan emas burran milhan sya'iran tamran hakadha ya infak mereka mungkin ya gandum korma ya atau semisalnya lan yablugha نفقة هذا الذي بعده ما بلغت نفقة الصحابي. maka tidak menyamai dan menyaingi infak orang yang datang setelah sahabat tadi yang sebesar gunung Uhud atau sebesar harta Qarun tadi dengan infak sahabat yang setengah mud tadi. وهذا من الإيمان بالقدر. ini bentuk keimanan kita dengan takdir. هذا فضل الله. Ini keutamaan Allah. Yu'tihi man yasha. ya Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Hal sana'tarid, hal sayatariduna 'ala Allah wa yaqulun limadha wa kayf? Apakah kita mengkritik, memprotes Allah? Kenapa? Bagaimana? Balil al-wajib at-taslim. Maka yang wajib bagi kita menyerahkan diri dan menerimanya. Fadlun a'tahum rabbuhum 'azza wa jalla subhanahu. Ini kutamanya Allah telah berikan kepada mereka. Fa maka sudah cintai oleh kalian mereka. Fi sahih al-Bukhari min hadis Anas radhiyallahu an. Sebagaimana dalam sahih Bukhari dari hadis sahihain. Sahihain? wa sahih Bukhari faqat. Ana aqul al-Bukhari. والأستاذ al زيد يقول في الصحيحين أيوة وإن شاء الله إن شاء الله يكون الأمر كما قال زيد إن شاء الله والله أنا أفرح ها di dalam Sahih Bukhari dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahab seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Qala fama farihu ba'da al-islam bimithli farahihim bihadha al-hadis. Kemudian mereka berkata tidak ada kegembiraan ini setelah Islam semisal yang kami dengar dari hadis ini. Eh, na'am, afwan, afwan. النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bertanya, ya, bertanya seorang lelaki kepada Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-mar'u yuhibbul qaum wa lamma yalhaq bihim, ai lam ya'mal 'amalahum. Yaitu seseorang yang mencintai satu kaum tapi dia tidak mengamalkan amalan kaum tersebut. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabb. Lalu Nabi mengatakan hadis tadi, seorang itu bersama orang yang dia cintai. Qala Anas, berkata Anas radhiyallahu taala anhu. Fama farihna aw fama farihu bi syai'in ba'da al-Islam farahahum bi hadzal hadis. Tidaklah kegembiraan kami ya atau kegembiraan yang datang setelahnya Islam ini semisal dia mendengar hadis ini. Qala Anas, berkata Anas, فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل مثل عملهم Anas mengatakan maka saya mencintai Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar walaupun saya tidak sampai amalan saya semisal mereka. طيب Masalah الخامسة أيوة. Ayo. ما شاء الله ما شاء اليوم الوقت طال <laughs> أريد أخلص شيخ ولدان تأكدت من حديث أنس المرء من مع من أحب بخاري مسلم ايوه متى الساعه نعم شيخ بخاري مسلم يعني البخاري مسلم هكذا الحمد لله كما قال الشيخ زيد يلا Jadi hadis tadi ya alhamdulillah itu mereka Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Afwan khair. أيضا أيضا ها Bukhari Muslim ingat. Mar'u ma'a man ahab. Subhanallah. Datang faedah dari ya, Ustaz Wildan Wa fi sahihain an Anas. Abi Musa. la la hadis Anas ah. ta'akkad Anas hadis Anas Anas faqat طيب ما شاء الله بارك الله بارك الله أرأيتم النعمة هذه الآن هذا تبحث عن حديث <laughs> يخرج سريعا الحمد لله وهذا إذا كان المصدر موثوقا كأن يكون نفس الكتاب موجود آه أيوة, أيوة. ما عدتها آه. قال إني أحب الله ورسوله فقال المرء مع من أحب أيوة، هكذا يقول الم... يقول أن السائل سأل عن الساعة يلا هذا اختلاف ثاني ها ايش عندك يا شيخ سليمان هو الأعمش عن أبي وائل نعم أيوه عن عبد الله بن فقط هذا ابن مسعود لكن أريد حديث أنس حديث أنس عبد الله بن مسعود أيضا في صحيح البخاري ومسلم هذا أيضا صحيح البخاري ومسلم أيضا أيضا جاء من حديث أبي موسى ومن حديث عبد الله بن مسعود ما شاء الله أيوه. لكن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم عند أبو داود عند أبو داود اللفظ بهذا يعني قال رواه أبو داود اللفظ الذي قلت لا لا تأكد لا اكتب اكتب فرحهم بهذا الحديث ها ما فرحنا بعد الإسلام ما سمع أيوة أحسنت هذا في الصحيحين أي الحمد لله في الصحيحين الحمد لله وهمت في جزء وأصبت في جزء الحمد لله حديث لكن أوله مثل ما تفضل الأخ أن رجلا جاء يسأل متى الساعة وأما لفظ الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فهذا لفظ حديث أبي موسى وابن مسعود أحسنت أحسنت ما شاء الله نعم طيب المسألة كم الآن وين وصلنا رابعة ها خمسة المسألة الخامسة permasalahan yang kelima تفاضل الصحابة فيما بينهم itu bertingkat-tingkat keutamaan para sahabat di antara mereka. Wa ma'rifatu maratibihim dan mengetahui ya tingkatan-tingkatan ya mereka. Wa hadha huwa al-bab alladhi 'aqadahu aw dhakarahu Abu Dawud huna faqal babun fi at-tafdhil. dan ini bab yang diikatkan Abu Daud Imam Abu Daud di dalam ya, kitab sunnahnya ini bab fi tafdil. Wa qabla an adhkur mas'alat at-tafadhul bain as-sahabah sebelum saya menyebutkan ya tentang pertingkatnya tingkatan para sahabat di dalam keutamaan aqul inna fadail al-ashkhas saya katakan sesungguhnya keutamaan ya pada pribadi seseorang wal a'mal dan keutamaan di dalam amalan-amalan wal buldan dan pada tempat-tempat negeri babun fadail mutlaqan itu bab keutamaan secara mutlak qad dakhalahu kathirun min al ahadits al mawdhu'ah wal munkarah masuk di dalamnya hadis-hadis yang mungkar bahkan yang palsu wada'aha imma al jahalah wa imma al kadzabah al muta'assibun dan dipalsukan dia dikarenakan ya mungkin kebodohan atau orang-orang yang taklid فجاء أناس فوضعوا أحاديث في بعض في فضائل بعض الصحابة lalu datang sebagai manusia mereka ya memasukkan hadis-hadis di antara sebagian sahabat إما وضعوها عمدا وكذبا عمدا أو خطأ bisa jadi mereka memasukkan hadis tadi keutamaan sahabat tadi secara ya sengaja atau secara keliru. Fakutub al-fadail sawaan fadail as-sahabah wal ashkhas ah. dan kitab-kitab yang menunjukkan tentang keutamaan para sahabat baik secara pribadi mereka atau fadail al-buldan atau keutamaan dari negeri-negeri fadail al-syam fadail al-yaman fadail al asqalan fadail dimashq وهكذا itu keutamaan Syam, keutamaan Yaman, keutamaan Dimas. البلدان Syam, وعسقلان أسقلان أصبهان غيرها أصبهان dan selainnya. فهذه فيها كثير من الموضوعات والمكذوبات والمنكرات. dan padanya banyak hadis-hadis yang dipalsukan dan yang mungkar. Wa asbabu kathratha at-ta'assub. وسبب كثرتها dan sebab banyaknya pemalsuan hadis tersebut imma yata'assab li syakhs bisa karena fanatik terhadap seseorang atau li madhhab atau dikarenakan madhab atau li balad atau dikarenakan negeri tersebut fayati ba'dul kadzabin fayadh' al ahadith fi fadlihim lalu datang sebagian para pendusta lalu mereka membuat ya hadis palsu tersebut as sahabah أغناهم الله تعالى بتعديله لهم وما صح من الأحاديث فيهم Adapun para sahabat, ya cukup kita dari Allah yang merekomendasinya, ya dan juga dari Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alul bait أغناهم الله بما صح فيهم من الأحاديث الصحيحة فلا يحتاجون إلى المكذوبات والموضوعات. Adapun ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan bagi kita dengan apa yang sahih dari dalil-dalil hadis. Ya, tidak butuh kita kepada yang ya hadis-hadis yang palsu dan yang ya lemahnya. Wal buldan ma sahha min al ahadith fi fadail ba'd al buldan fiqtasar 'ala al sahih. Dan adapun keutamaan sebagian negeri-negeri itu datang padanya hadis-hadis yang sahih kita mencukupkannya yang demikian dari dalil. فقد صح أحاديث كثيرة في فضائل مكة والمدينة dan telah banyak datang dalil-dalil keutamaan ya tentang keutamaan Mekah dan Madinah وأحاديث في فضائل اليمن وأحاديث في فضائل الشام dan juga datang hadis-hadis yang sahih keutamaan negeri Yaman dan negeri Syam فيكفينا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم maka cukup bagi kita apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam وكثير من الكتب في الف- في الفضائل انتشرت فيها هذه الموضوعات والمكذوبات Dan banyak datang tentang keutamaan dari kitab-kitab menyebar ya, hadis-hadis yang palsu dan yang didustakan yang ya, lemah. طيب والتنبيه الثاني في هذا الباب Dan peringatan yang kedua dalam bab ini anna bab at-tafdhil bahwasanya bab di dalam mengutamakan di antara sesama afwan babul fadl aw at-tafdhil bab keutamaan dan di dalam mengutamakan la madkhala fihi lirra'i tidak bisa di sini masuk kesempatan akal bermain di dalamnya wa ma yuqtasar fihi 'ala ad-dalil maka kita mencukupkan dengannya dalil wa babut tafadhul katsiran ma yadkhuluhu al-hawa dan bab di dalam ya mengutamakan ya di antara sesama yang lainnya itu masuk di dalamnya hawa illa man hafizahu Allah waltazama bil adillah kecuali siapa saja yang dijaga oleh Allah azza wajal dan yang illa waltazama al dan man melazimkan dirinya dengan dalil hatta tafdhil baina ahli al ilm bahkan di dalam mentafdilkan memberikan derajat keutamaan di antara para ulama. Hadza a'lam min hadza wa hadza ahfaz min hadza. Ini alim ini lebih alim daripada ini dan ini lebih ya besar atau utama daripada ini. Katsiran ma yadkhuluhu al-hawa wat-ta'assub. Banyak masuk di dalam penilaian seperti ini hawa dan fanatik. Wa kullu ta'ifatin tu'azzim wa tufaddil imamaha aw syaikhaha dan setiap kelompok ya mereka tentu mengagungkan ya imamnya dan ya gurunya min ghairi dalilin wala burhan tanpa dalil dan burhan penjelasan bukti yang nyata hatta wudi'at ahadits makdzubah fi fadha'il al-a'immah al-arba'ah bahkan diletakkan hadis-hadis palsu palsu tentang ya imam-imam dari imam-imam yang empat كل أتباع مذهب يقولون إمامنا أحسن Setiap dari empat mazhab tersebut dari masing-masing mereka mengatakan imam mereka yang lebih baik. فالتفاضل بين العلماء والأشخاص فهذا كثيرا ما يدخله الهوى Dan mengutamakan di antara para ulama itu banyak masuk di sini hawa. فابتعد عن ذلك Maka jauhilah yang demikian darinya. فَإِذَا احْتَجْتَ إِلَيْهِ Maka jikalau kamu butuh dengannya, tahtaj. إِذَا احْتَجْتَ إِلَى ذِكْرَ التَّفْضِيلِ بَيْنَهُمْ ya. Jikalau kamu ingin butuh di dalam penilaian, di dalam mengutamakan seperti ini. فَلْيَكُنْ بِعِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ Maka hendaklah kamu dengan ilmu dan dengan ya, penjelasan. مَعَ الْبُعْدْ عَنِ الْهَوَى وَالتَّعَصُّبْ Bersamaan jauhnya dari ya, dari fanatik dan but dari al-bu'd. البعد أيوة. عن الهوى أدري هوى دن فاناتيك أذكر مثالا حتى يعني تستيقظوا جيدا أذكر مثالا saya كان contoh misalnya الإمام أحمد والإمام علي بن المديني رحمهما الله dan Imam Ahmad Imam Ali bin Madini rahimahumullah وهما يتذاكران مراتب الرواة عن الزهري Dua imam ini saling mudzakarah dari para perawi Imam Az-Zuhri. من يقدم في الرواية عن الزهري Siapa yang lebih didahulukan riwayat dari Imam Az-Zuhri? فالإمام أحمد يقول مالك عن الزهري Dan Imam Ahmad mengatakan ya Malik. Malik ya dari مالك الإمام مالك ya Malik ya, dari Imam Zuhri. وعلي بن المديني يقول سفيان بن عيينة عن الزهري يقدم على مالك Ya, Imam Ali bin Madi ini mengatakan Sufyan dari Imam Az-Zuhri. Artinya lebih utama, lebih utama Sufyan dari Imam Malik. Wa Sufyan min syuyukh Ahmad. Sufyan bin Uyainah, syekh li Ahmad. Sementara Sufyan bin Uyainah ya syekhnya Imam Ahmad, gurunya Imam Ahmad. Wa ma rawa an Malik. Dia tidak meriwayatkan dari Imam Malik. Walakinahu yara anna Malikan yuqaddam fi Az-Zuhri على شيخه سفيان bin Uyainah. Namun dia berpandangan ah. yara anna Malik الآن طبقات الرواة عن الأئمة طبقات كل إمام مكثر تلاميذه طبقات فالآن سفيان بن عيينة يروي عن الزهري مالك يروي عن الزهري آه. إذا اختلف في رواية عن الزهري من يقدم ابن المديني يقول أنا أقدم سفيان أيوة. أحمد بن حنبل يقول أنا أقدم مالكا مع أن سفيان بن عيينة شيخ من؟ أحمد ومالك ليس شيخا له لم يروي عنه واضح؟ فهنا تعامل بالعلم ليس بالهوى Jadi dua imam tadi mereka mengutamakan di antara dua rawi imam ini bukan dengan hawa tapi dengan ilmu. Faqala lahu Ali bin al-Madini, "Limadha qaddamta Malikan?" Berkata Imam Ahmad, ya, Imam uh, Ali yang berimadi ini kepada Imam Ahmad. Kenapa kamu lebih mendahulukan Malik? Kala liannahu aqallu khata'an fi hadithi zuhri min Sufyan. Min syaykhi. Dia mengatakan dia Allah. lebih sedikit kekeliruannya daripada imamnya ya Az-Zuhri. Tarbiyah ya akhwana. Ha? Aqallu hadithan min Imam Sufyan dari Imam Az-Zuhri. La. Malik aqall khata'an Ayah, ya, Imam Malik lebih sedikit salahnya. Yani ahfaz li hadith az-Zuhri min Sufyan. Lebih dia hafiz dari hadisnya Imam Az-Zuhri daripada Imam Sufyan. Qala Ali ibn al-Madini, "Ta'al fannanzur ahadithahuma 'an az-Zuhri." Berkata Imam Ali Madini, "Ya, kemari kita akan ya mudzakara um- bandingkan kedua hadis ini." Unzuru mi'at al-asanid istahdaruha waqt al-munaqashah. Lihatlah, ya. مئات يا راتوسان عدد كبير من الاسانيد يا راتوسان dari jumlah kalangan sanad-sanad يعني كل ما حفظوه عن مالك عن الزهري وكل ما حفظوه عن سفيان بن عيينة عن الزهري يا seluruh yang mereka dari Malik ya dari Az-Zuhri dan juga seluruh dari riwayat Sufyan ya dari فاتفقوا أن سفيان أخطأ في 20 dan mereka sepakat bahwasannya Imam Sufyan ya melakukan kekeliruan sebanyak 20 min alaf al ahadith allati rawawha dari ya, ribuan hadis yang dia meriwayatkannya wa Malik khata'uhu khamsah atau sittah dan Malik hanya melakukan kekeliruan ya lima saja atau enam saja فرجع علي بن المديني إلى قول أحمد الحجة واضحة maka di sini tampaklah Imam Ali Madini ya, Subhanallah. ke- kekeliruannya dia rujuk ya di dalam perkara ini kepada Imam Ahmad فأمور التفضيل بين العلماء والمفاضلة كثيرا ما يدخلها الهوى إلا من حفظه الله يقول ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم dan sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala di dalam memberikan keutamaan-keutamaan dari para ulama tersebut itu masuk di dalamnya hawa tadi Fa'idha kecuali tak- orang yang dirahmati atau dijaga oleh Allah azza wajalla فإذا تكلمت فتكلم بهذا الباب بعلم maka jika berbicara kamu berbicaralah dengan ilmu الآن التفاضل بين الصحابة sekarang ya mengutamakan di antara para sahabat ala qismain itu berdasarkan ada dua macam. Hunak tafadhul di sana ya, ada keutamaan misalan tafdhilul muhajirin ala al-ansar itu mengutamakan muhajirin daripada ansar. Tafdhilu ahli badr ala ghairihim mengutamakan Abu Bakar dari selainnya. Fayurattabun ahlu badr thumma ahlu uhud ثم أهل بيعة الرضوان mereka mengutamakan Abu Bakar kemudian eh, orang yang perang La. ahli perang ikut perang Uhud بد بدر ها بدر مش أبو ayo, بكر Badar. yaitu orang ahli Badar Ayo. yang ikut perang Badar bersama Nabi Uhud. kemudian baru yang bai- yang ikut bai'atul ridwan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam آه، إيش لما النبي صلى الله عليه وسلم هذه ما أدري عنها الأخيرة bai'atul ridwan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam آه، كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم طيب لا بأس العموم هذا تفضيل جماعي بالجملة يعني ini mengutamakan di antara mereka secara ya zamannya طيب هناك تفضيل فردي بالأفراد di sana ada keutamaan secara pribadi وهذا هذا الباب له فأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر maka manusia para sahabat ya yang paling utama itu adalah Abu Bakar. Bal huwa afdalu rajul ba'da al-anbiya'i wal rusul. Bahkan dia ya manusia yang paling afdal ya dari ya manusia ini setelah para nabi dan rasul. Kama taqaddam ma'akum qabla majlisain. Sebagaimana telah berlalu hmm. dari dua majlis yang dari kita. Fa babu tafdhilihim atau tafadhulihim wa tartibihim dan bab ya, di dalam mengutamakan mereka dan mengurutkan mereka. Ala mas'alatain. Ya, berdasarkan dua masalah. Mas'alatul khilafah. Di dalam permasalahan khilafah. Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Yaitu Abu Bakar, ya kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Bi, bi ijma'i salafi wa ahli sunnah qatibah. Itu dengan ijma' ya ulama salaf ya dan ulama ya secara keseluruhan. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam akidah wasitiyah, فمن طعن في خلافة واحد منهم فهو أضل من حمار أهله barang siapa yang mencela khilafah salah satu dari mereka, maka dia adalah ya orang yang ya sesat ya, daripada ontanya. فخلافتهم على هذا الترتيب dan khilafah mereka ini sesuai urutan ini. وكل وكلها خلافة راشدة dan seluruhnya khilafah ar-rasyidah yang diberi petunjuk. وكلها خلافة نبوة dan seluruhnya khilafah nubuwah. Ala minha ala minhaj an-nubuwah. Di atas min manhaj eh, kenabian. Tayyib. Amma al-mas'alah ath-thaniyah fatartibuhum fil fadl. Adapun permasalahan kedua di dalam keutamaan ya dari mereka. فترتيبهم في الفضل الذي استقر عليه إجماع أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي yaitu permasalahan mengurutkan di dari sisi keutamaan itu sama ya di dalam perkara ya sesuai urutan khilafah mereka yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Kana hunaka qaulun Ya, di sana ada perkataan. Qalahu ba'dhul ulama'i ulama'is sunnah min ahli al-Kufah. Di sana ada sebagian perkataan ulama dari ulama Kufah. Ka Sufyan wa Ats-Tsauri seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri wa ghairihi dan selainnya. Annahum yaqulun fil fadl laysa fil khilafah. Mereka mengatakan dari sisi keutamaan bukan khilafah. Abu Bakar, thumma Umar, thumma Ali, thumma Uthman. Itu mereka mengatakan Abu Bakar, ya kemudian Umar, Uthman, kemudian Ali. Eh Ali kemudian baru Uthman. لماذا قالوا ذلك Kenapa mereka katakan demikian? ليس من باب التشيع بدعة التشيع Bukan dalam rangka bid'ah ya, Syiah. ولكن لأن الأحاديث في فضائل علي بلغتهم في الكوفة أكثر Karena keutamaan Ali hadis-hadisnya sampai ke negeri Kufah. Ya banyaknya. Bainama lam fakana ala hadha Sufyan muddah. Dan adalah Imam Sufyan Al-Thawri. Muddatan, yani jelasa ala hadha al-qul fatrah. Ah ya, beliau ya, ada di zaman itu majlis di masa itu. Thumma rahala ila al-buldan wa sami'a al-ahadith. Kemudian baru beliau rehlah ke negeri-negeri dan beliau baru mendengar beliau hadis-hadis. Fa'alana ruju'ahu wa qala ahadits Utsman fi fadlihi akthar. Kemudian baru tampak bagi beliau hadis-hadis tentang utaman Uthman itu lebih banyak. Wa raja'a ila fil fadl kal khilafah. Maka baru beliau rujuk dari mengutamakan keutamaan para sahabat tadi sesuai dengan urutan khilafah. Fat tafdhil 'indahu wa ghairihi kana بحسب ما وصلهم من الأحاديث في فضائله Jadi para ulama tadi mengutamakan para sahabat tadi sesuai apa yang sampai bagi mereka dari dalil-dalil tadi. والكوفة مق- عاصمة خلافته ودولته الكوفة كانت عاصمة خلافة علي رضي الله عنه Itu Kufah ketika itu merupakan kota ya, kekhilafahan Ali bin Abi Talib. أما أبو بكر وعمر وعثمان فكانت عاصمة دولتهم والخلافتهم المدينة Adapun Abu Bakar, Umar dan Uthman itu di masa kekhilafahan kota mereka itu di Madinah. ثم علي نقل عاصمة الخلافة والإمارة إلى الكوفة. Adapun Ali ya kekhilafahan dia itu di kota Kufah. ثم معاوية رضي الله عنه نقلها إلى دمشق الشام. Umar Muawiyah radhiyallahu an intaqala ila Dimashq. Ya, kemudian kekhalifahan Muawiyah, ya dia berpindah ke Syam. Aywa. Falidhalik kanat al ahadith fi fadha'il Ali fi al Kufah akthar. Oleh karena itu keutamaan di dalam ya keutamaan Ali di dalam kekhalifahannya itu ya, di Kufah. Falamma kharaju min al Kufah wa sami'u al ahadith Dan tak kala dia keluar dari Kufa dan mendengar hadis-hadis. Wajaduha fi fadail Uthman aksar faraja'u ila qawl ikhwanihim. Al-adhan, الأذان الأذان فر... أنا عرفت أنه الأذان قليل ها فلما خرجوا وسمعوا الأحاديث dan tak kala mereka keluar ya dari kota Kufah mereka mendengar hadis-hadis وانتهى هذا القول فلم يع... فلم يعد بين فلم ي... فلم ي... فلم ي... يبقى بين أهل السنة من يقوله Kemudian ya setelah itu mereka mengetahui bahwasannya keutamaan tersebut ya sebagaimana urutan khilafah tadi dan mereka tidak ya fasarat fasarat tertibuhum fil mas'alatain wahidan Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Nah. Dan jadilah di dalam pengutamaan mereka tadi sesuai dengan urutan ya tiga ini yang disepakati. Nukmil ba'da an nasma' al-adhan insyaallah wa nutabi' al adzan. Tafadhal. Masya Allah, Masya Allah. Berkata Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala. Babun fit tafdil. Bab fit tafdil di dalam mengutamakan. Qala hadathana Uthman ibn Abi Shaybah. Ada akhu Abi Bakar ibn Abi Shaybah. Nah, قال hadathana Aswad ibn عامر An عبد قال hadathana Abdul Aziz ibn Abi سلمة الماجشون عن عبيد الله عن نافع عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا هكذا الرواية هنا مختصرة ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم هذه الرواية مختصرة ولذلك سأقرأ التي بعدها حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عن بسط عن عبد الرحمن قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين Kemudian Imam Abu Daud rahimahullah taala menggiring hadis yang pertama di dalam bab fitabdil ini sampai sanatnya kepada ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah. beliau berkata Ya, kunna naqulu fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu berkata di masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, la na'dilu bi Abi Bakrin ahadan, thumma natruku ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahum. Kami tidak mensejajarkan dengan Abu Bakar seorang pun dan lalu kami membiarkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Tidak, tidak ada kami mengutamakan di antara mereka satu sama lain. Kemudian ya, Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala mengiring sanatnya hadis yang kedua Sorry. sampai kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun kami dahulu berkata di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup yaitu afdalu ummatin nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu Abu Bakrin umat ya nabi yang paling afdal setelah nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar kemudian thumma Umar kemudian thumma Uthman radhiyallahu taala anhum, anhum ajma'in. والرواية في صحيح البخاري رحمه الله Dan riwayat di dalam Sahih Bukhari rahimahullah كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا yaitu kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensejajarkan Abu Bakar seorang pun dengan seorang pun. ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم Kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian kami membiarkan seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian keadaannya dan kami tidak mengutamakan di antara mereka. هنا الإمام أبو داود رحمه الله خرج حديث ابن عمر Di sini Imam Abu Daud mengeluarkan hadis dua hadis ini dari jalan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. وتعل- وترون وتشاهدون ليس فيه التربيع بعلي رضي الله عنه ليس ليس فيه التربيع أي أن يجعل الرابع علي Di sini bukan maksudnya beliau menjadikan urutan keempat Ali bin Abi Talib di dalam kutaman ini. وهذا هو القول الذي ذكره الإمام أحمد في أصول السنة dan ini yang disebutkan Imam Ahmad di dalam usul sunnah beliau. فكان يقول في أصول السنة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم بقية العشرة ولا يفاضل Yaitu di mana Imam Ahmad mengatakan semisal ini ya, dari keutamaan ya setelah Nabi ya, para sahabatnya itu Abu Bakar, Umar, Uthman kemudian tidak menyebutkan Ali ya dari seluruh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. اعتمادا من الإمام أحمد وتلميذ أبي داود على حديث ابن عمر Ya, di mana Imam Ahmad dan juga tilmidnya Imam Abu Daud ya berkuduah bersandarkan kepada uh, dengan hadis Ibnu Umar ini. واحتجاج ابن عمر بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا في عهده وهو حي Dan juga berhujahnya sahabat yang mulia Ibnu Umar ya di mana ya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang di mana beliau masih hidup ketika itu. وهذه الصي... وهذا الكلام من ابن عمر يدل على أن هذا إجماع الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم Dan ini menunjukkan ya perkataan Ibnu Umar dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah ijma' para sahabat keseluruhnya demikian. فيكون ترتيب الثلاثة بالسنة وإجماع الصحابة Sehingga ya mengurutkan keutamaan tiga sahabat ini itu dengan sunnah dan ijma' para sahabat. ثم من بعدهم إجماع أهل السنة Kemudian setelah mereka baru ijma' para ulama. لكن الإمام أحمد في قوله الأخير رجع إلى أن الرابع أيضا علي لكثرة الأحاديث Kemudian di akhir pandangan perkataan Imam Ahmad, beliau rujuk ya kemudian beliau menyebutkan Ali ya di dalam keutamaannya yang keempat dikarenakan banyak hadis-hadis yang menunjukkan keutamaannya. كما روى أقواله الإمام أبو بكر الخلال في كتاب السنة أي كما رواه روى أبو بكر الخلال قول الإمام أحمد ثم الرابع علي ya, sebagaimana kan Imam Abu Bakar Al-Khallal ya, ya yang meriwayatkannya itu hadis tersebut itu kemudian yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib فرأينا من موقف الإمام سفيان الثوري الأول ثم رجوعه وموقف الإمام أحمد ثم رجوعه إلى الر- التربيع بعلي أنهم يدورون مع الأحاديث Ya, kemudian kita lihat ya bahwasannya Imam Sufyan dan Imam Ahmad ya di dalam mengurutkan keutamaan Hadis. para sahabat yang keempat ini Ali bin Abi Thalib ya dikarenakan ya beredarnya di sini mereka dengan dalil yang datang dengannya. فالذي استقر قول الإمام أحمد هو التربيع بعلي أن يكون ثم عثمان ثم علي, علي. والكلام في الفضل ليس في الخلافة الخلافة ما فيها خلاف Kemudian di dalam permasalahan keutamaan ini Imam Ahmad telah menetapkan ya dari urutan yang keempat Eh, setelah tiga sahabat ini hmm. itu adalah Ali bin Abi Talib. ثم قال حدثنا محمد بن كثير العبد حدثنا سفيان الثوري حدثنا جامع بن أبي راشد قال حدثنا أبو يعلى هذا اسمه المنذر بن يعلى الثوري ثقة عن محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب وأما الحنفية فهذه اسمه اسم أمه من بني حنيفة قيل كانت سبيا أيام حروب الردة وأما أبوه فعلي فهنا نسب إلى أمه فيقال محمد بن علي ويقال محمد بن الحنفية وهذه أمه الحنفية قيل اسمها خولة بنت جعفر خولة بنت جعفر كان اسمها فولدت آه، لعلي رضي الله عنه أبناء منهم محمد بن الحنفية رضي الله عنه نعم، رحمه الله نعم قال محمد بن الحنفية قلت لأبي عليا رضي الله عنه أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قلت ثم من قال ثم عمر هذا متواتر عن علي تواتر عن علي رضي الله عنه قوله خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وقوله لا أؤتى بأحد يفضلني على أبي بكر أو عمر إلا جلدته جلد المفتري ثمانين نعم تفضل Kemudian Imam Abu Dawud rahimahullah taala menggiring sanadnya yang ketiga, hadis yang ketiga sampai dari sanad jalan Muhammad bin Al-Hanafiyah itu Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Beliau berkata, "Qultu li abi" Ya, saya berkata kepada bapak saya itu Ali bin Abi Talib. Manusia mana yang lebih baik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau berkata, ya Abu Bakar. Kala berkata anak yang tadi kultu Thumaman. Kemudian siapa lagi? Kemudian Ali berkata, ya Thumma Umar. Dan ini menunjukkan Ali ya menetapkan dua keutamaan sahabat ini daripada beliau. Bahkan siapa saja yang mengutamakan saya daripada dua sahabat ini, kata beliau, maka saya akan mencambuknya dengan cambukan orang-orang yang membuat kedustaan mengada-ada terhadap diri saya. Masya Allah. Qala Muhammad bin Al-Hanafiyah, ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان <laughs> ويعلم أن عليا سيقول من عثمان نعم kemudian beliau berkata eh. anaknya tadi ثم خشيت أن أقول ثم ثم من saya khawatir untuk saya berkata kepada bapak saya tadi, ya, siapa salah Abu Bakar dan Umar? Ya, kemudian ya, Ali berkata itu Utsman. Fahuwa ahabba an yakuna al-fadl li abih. Naam. Ahabba an yakun abuhu huwa ats Kemudian anaknya tadi berangan supaya yang ketiga tadi yang utama setelah sahabat dua Abu Bakar dan Umar ini itu adalah bapaknya itu Ali bin Abi Thalib namun ayahnya Ali bin Abi Thalib mengatakan Uthman Kata, "Fakultu ya, ثم anta ya ابتي jadi dia mengatakan anak tadi kemudian kamu wahai ayah saya padahal ayah sudah mengatakan Uthman. Kata, ma ana illa rajulun al muslimin Allah kemudian Ali mengatakan bukanlah saya ini melainkan seorang dari kalangan kaum muslimin انظر هذا التواضع العظيم lihatlah bagaimana tawadunya, ya sahabatnya mulia ini وتواضع المتواضع لا يسلبه حقه yang orang-orang yang tawadu dari kalangan mutawadhi ini tidak akan ya, menghilangkan haknya dan bahagiannya. وتقدم معكم أن بعض الأئمة كان يفضله يجعله الثالث رضي الله عنه لكثرة الأحاديث في فضله dan telah berlalu bagi kita tadi bahkan sebagian dari ya ulama dan a'immah Ya mengutamakan Ali tadi dikarenakan banyaknya kutamanya di dalam hadis-hadis daripada Uthman. Thumma raja'a an dhalik wa hasal al-ittifaq anna al thalith Uthman war-rabi' Ali. Kemudian mereka ternyata mendapatkan riwayat-riwayat ya setelah itu yang lebih banyak itu tentang keutamaan Uthman dan mereka rujuk setelah itu. Wa al hadis aidan rawahu al-Bukhari hadza al-hadis. Dan ini hadis juga menurutkan Imam Bukhari. Subhanallah, binafsil isnad. Subhanallah dengan sanad ini. Yani بهذا السند في صحيح البخاري قال البخاري حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان إلى آخره إسنادا ومتنا نعم jadi sanad hadis ini Amin. persis yang meriwayatkan Imam Abu Daud sama dengan yang diriwayatkan juga Imam Bukhari di dalam sahihnya قال حدثنا محمد بن مسكين أو مسكين مسكين هذا شيخ للبخاري ومسلم وابو داود والنسائي أبو الحسن اليمامي البغدادي ثقة قال حدثنا محمد يعني الفريابي محمد بن يوسف الفريابي قال سمعت سفيان يعني الثوري يقول من زعم أن عليا رضي الله عنه كان أحق بالولاية أي بالخلافة منهما يعني من أبي بكر وعمر فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار رضي الله عن جميعهم وما أراه أي ما أظنه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء هذا إسناد صحيح إلى سفيان الثوري وهذا لأن قائل هذا القول ابتدع وخالف الصحابة تعلمون أن البدعة مانعة من قبول العمل المبتدع نعم Kemudian Imam Abu Dawud rahimahullah taala menggiring sanadnya kembali ya sampai kepada ya Imam As-Sufyan ya Ats-Tsauri rahimahullah taala berkata Man za'ama anna Ali radhiyallahu taala anhu kana ahaqqu bil wilayah. Siapa saja yang mendakwakan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu lebih berhak dengan khilafahan daripada Abu Bakar dan Umar min huma. Maka sungguh orang ini telah ya menyalahkan Abu Bakar dan Umar dan juga para sahabat Muhajirin dan Ansar radhiyallahu taala anhu jami'ihim. Wa ma urahu dan ya, hmm. saya tidaklah menyangkanya. Ya. ما أراه يعني ما أظن أن يرفع أيوة. يرتفع له يرتفع له ما هذا عمل إلى السماء artinya terangkat orang yang seperti ini pandangannya ya amalannya sedikit pun ke langit لأن من خالف إجماع الصحابة والمهاجرين والأنصار والخليفتين أبي بكر وعمر فهو ضال مضل نعم أه. من خالف barang siapa yang menisihi kekhilafahan Abu Bakar dan Umar sahabat dan sahabat muhajirin dan ansar muhajirin dan ansar ah, mubtadi'un dalun mudil nah. maka dia seorang ya mubtadi' dal mudil sesat dan menyesatkan waqad qala sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa rad dan Rasulullah SAW dalam hadis sabdanya barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini maka yang tidak ada darinya maka dia ditolak وقد جاء إما عن الحافظ الدار قطني أو غيره أنا الآن يعني لا أحفظه جيدا قال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار أيضا yaitu ya datang dari Imam Al-Hafidh Ad-Daruqutni atau selainnya beliau ragu yaitu barang siapa yang mendahulukan ya uh, Ali daripada Uthman maka dia telah izdara azra yani izdara wa tanaqqas ya dia telah melecehkan dan merendahkan ya para sahabat ini li'annahum ajma'u ala taqdimihi wa bay'atihi yani Uthman na'am karena mereka para sahabat telah ijma' ya dengan baiatnya dan kekhilafahannya yang berhak yaitu yang ketiga tadi ولكثرة الأحاديث في فضله رضي الله dan dikarenakan banyaknya hadis-hadis yang datang di dalam keutamaannya ثم ختم أبو داود هذا الباب بهذا الحديث بهذا الأثر عن سفيان الذي سيأتي Kemudian Imam Abu Dawud rahimahullah taala menutup asarnya ini dari asar Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. فقال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس يعني محمد بن يحيى الذهلي نسب إلى جده محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي الإمام الحافظ قال حد روى له يعني تلامذة أصحاب الكتب الستة ورووا له إلا الإمام مسلم فلم يروي له لقصة طويلة ليس الآن محلها قال حدثنا قبيصة بن عقبة الكوفي قال حدثنا عباد السماك عباد السماك هذا مجهول وكل من خرج الحديث هذا الأثر عن سفيان خرجه من هذا الطريق من طريق عباد السماك إذا فهذا الأثر الذي سنقرأه ضعيف عن سفيان الثوري قال سمعت سفيان الثوري يقول الخلفاء خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم بعد ذلك سأعلق ترجم ثم سأعلق Berkata Imam Abu Dawud rahimahullah taala mengiring sanadnya sampai kepada Imam Sufyan Al-Thawri yaitu yang di mana ya sanad sebelumnya dari Abbad As-Sammak dia seorang yang majhul. Eh. Ya maka ini menyebabkan atar ini itu menjadi lemah. Di mana Imam Sufyan Al-Thawri ya berkata khulafa ya kekhilafan itu ada lima yaitu Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan Ali dan kemudian yang kelima Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. At-ta'liq alaihi fi amrayn. Dan ada kritikan atau catatan di sini ada dua macam. Al-amr al-awwal annahu dha'iful isnad. La yathbut. Ya, yang pertama itu dari sisi atar ini sanadnya tidak sahih. Walau sahha isnaduhu fa huwa qaulun khata' kalau ijtahada fihi Sufyan ats-Tsauri kalaupun sahih sanadnya maka ini adalah ya kekeliruan ya dari Imam Sufyan ats-Tsauri di dalam riwayatnya ini limadha kenapa lil amri tsani dikarenakan alasan yang kedua wa huwa ankara al-Imam Ahmad yaitu pengingkaran Imam Ahmad kama fi as-sunnah lil Khallal wa ghairihi sebagaimana dalam kitab as-sunnah Imam Khallal dan selainnya أنكر بشدة وغضب dengan pengingkaran yang keras dan marah على من قال الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز terhadap siapa saja yang mengatakan khalifah yang kelima itu Umar bin Abdul Aziz وقال كيف يتجاوز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة الخامس معاوية itu bagaimana mereka bisa melampaui ya sahabat dari khalifah yaitu ya Muawiyah daripada Umar bin Abdul Aziz. كيف يقارن عمر بن عبد العزيز بمعاوية رضي الله عنه Bagaimana bisa disejajarkan ya Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah? سئل عبد الله بن المبارك أو غيره Ditanya Imam Abdullah bin Mubarak dan selainnya. أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز Siapakah yang paling afdal, Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz? فقال للسائل berkata ya dia kepada penanya tersebut غبار خيل غبار الخير التراب itu debu ya yang berterbangan غبار خيل معاويه مع النبي صلى الله عليه وسلم ya itu debu dari kebaikan yang berada pada Muawiyah ya eh, debu yang ya berada pada kaki-kaki Ghubar. kuda yang di mana Muawiyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam هذا الغبار الذي يدخل أنف الخيل وأنف الفارس تراب تراب غبار ya, أي. debu yang masuk kepada ya hidung ya kuda آه خلاص خير من أيام عمر بن عبد العزيز itu lebih baik daripada ya di zaman Umar bin Abdul Aziz فلا يقارن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بغيرهم maka tidak bisa dibandingkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selainnya. Wa taqaddam ma'akum qaulul Imam Ahmad rahimahullah la yuqas bi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun la tabi'iyyun wala ghairuh. Dan telah berlalu perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala tidak bisa dikiaskan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan yang setelahnya siapapun dia. Wa qala dhalika aidan al-Imam Yusuf bin Asbat Dan juga berkata beliau ya, Imam Yusuf bin Asbat. Itu Imam Yusuf bin Asbat Al-Kufi. Wa aqwaluhum rawaha al-Imam Al-Khallal fi Kitab As-Sunnah kama Dan pandangan perkataannya mereka Imam Al-Khallal di dalam Kitab As-Sunnah. Wa qad sya'a baina an-nas fi al-kutub wat-tawarikh fi al-kutub والمحاضرات أن الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز dan telah tersebar di dalam kitab-kitab ya bahwasanya khalifah Ya, yang kelima itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Wahada min al khata' al Shaa'ir. Dan ini merupakan kesalahan yang fatal. Wantisharuhu bina nas la yadullu ala sihhatih. Dan ya, tersebarnya perkara ini di tengah-tengah manusia itu tidak benar kesahihannya. Fa isnaduhu la yasih indana an Sufyan al-an. Dan dari sisi sanatnya juga ya, sampai kepada kita dari Sufyan itu tidak sahih. Wa qad غير الإمام أحمد أيضا على هذا dan Imam Ahmad juga mentambih ya perkara eh? selain Imam Ahmad juga mentambi di dalam hal perkara ini فلا يقال الخامس عمر بن عبد العزيز وإنما يقال الخامس معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه Maka tidak bisa dikatakan yang kelima dari khalifah itu Umar bin Abdul Aziz akan tetapi khalifah yang kelima adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. الآن الخامس يعني إيش لمي لمو Lima. ليما آه، ليما معاوية أيوة كذا Lima lemon. <laughs> Lima lemon. ليما ليما طيب نكتفي بهذا القدر بركة إن شاء الله ها؟ فهذه أهم المسائل المتعلقة بالصحابة رضي الله عنهم Ini permasalahan antara permasalahan yang penting berkenaan dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wahia min usul sunnah wa aqaidiha ahli sunnah. Dan ini merupakan usul dari usul ahli sunnah dan aqidah aqidah ahli sunnah. Fala ya'ti rajul yaqul limadha nakhtalif ma'a al-firaq al-ukhra min ajl ashkhas wa rijal. Maka tidak boleh kita katakan ya kenapa kita berselisih dengan kelompok-kelompok dikarenakan para ya pribadi-pribadi lelaki ya orang-orang ini. يا مسكين حتى الأنبياء رجال حتى الأنبياء رجال أشخاص wahai miskin, Betul. walaupun para nabi, mereka adalah juga manusia, para rijal. والطائفة المنصورة بعد الصحابة هم أيضا رجال juga Taifah Mansurah generasi setelah sahabat mereka juga rijal manusia. As-sahabah radhiyallahu anhum indana aqidah dan sahabat Nabi sallallahu alaihi taala anhum mereka memiliki aqidah wa babun azim min babil huda dan mereka memiliki ya bab petunjuk ya yang petunjuk ya al huda eh wa mizanun na'rifu bihi as-sawab min al khata' fi fahmi al-Qur'an was-sunnah dan bisa kita menjadikan barometer standar ini benar atau salah ya, dengan pemahaman para sahabat wa khatamna al-majlis bi dhikri tafadhulihim dan telah kita ya, tutup ya, akhiri majlis dengan keutamaan para sahabat ini tafadhulihim al-jama'i wa tafadhulihim al-fardi itu dari sisi keutamaan-keutamaan dari sisi ya, zaman atau dari sisi keutamaan-keutamaan pribadi-pribadinya. Fanas'alullah ta'ala an yuthabbitana ala mahabbatihim. Dan semoga Allah Allah eh, kita meminta kepada Allah taala untuk mengokohkan kita dan menanamkan kecintaan kita kepada mereka. Wa an yu'inana 'ala at-tamassuk wal iqtida'i 'ala at-tamassuk bi wal iqtida'i bihim Kita memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita bisa berkudua dan berpegang teguh dengan jalan ya petunjuk mereka. وأن يحشرنا معهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم Dan supaya Allah ya mem- membantu kita untuk bisa membela dan menolong mereka dan yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. فالمهم بعد هذا تحقيق اتباعهم حقا yang penting, yang terpenting sekali adalah merealisasikannya secara benar. Warujuh ila fahmihim lidin sidqa dan rujuk kembali di dalam memahami agama ini dengan benar. Wa an yakuna dzalika tatbiqan amaliyah dan yang demikian itu tidak lain merealisasikannya dengan ya, secara amalan. Fi kulli mas'alatin tabhathuha setiap permasalahan yang telah kita membahasnya atau ayatin tastadillu biha atau setiap ayat yang berdalil dengannya atau hadisin sahihin tastadillu bihi atau hadis yang sahih yang menjadikan dalil hujjah di dalamnya an taqul kaifa fahimahu sahabah dan hendaklah engkau bagaimana di situ mengikuti pemahaman para sahabat. Hafizakum Allah bihifzih wa barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته